pa more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo, Popoy at Hasmin. Binabati ko rin ang mga katulad kong masusugid na tagapakinig ng Dear M.O.R. Sa sobrang ganda ng mga kwento sa programa nyo, ay kasama na sa pang-araw-araw kong schedule ang pakikinig sa inyo. Kaya nga naisip ko rin na ibahagi ang kwentong pag-ibig ko. Ako nga pala si Elena, 30 years old at kasalukuyan nagtatrabaho bilang supervisor sa isang pabrika ng tela sa Maynila. Nangyari ang lahat, may ilang taon na rin ang nakakalipas. Nagsimula ito nung high school graduation ko. Popoy at Hasmin, naranasan nyo na ba yung magmahal ng sobra yung pangakuan, paasahin at biglang iwan sa ere. Ang sakit-sakit. Oh, katatapos na ng graduation mo ah. Bakit nagkukulong ka dito sa kwarto mo? Tsaka teka, bakit ka umiiyak? Umalis na siya ate. Si Dante na naman ba? Sinungaling siya. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Nangako siyang sabay kami mag-aaral ng college at pupunta sa Maynila. Nangako siya ate. Pero bigla na lang niya ako iniwan sa ere. Tama na nga, Elena. Hindi siya dapat pinag-aaksaya ng panahon at luha. Ate, sakit-sakit. Mahal na mahal ko siya. Umasa ako sa lahat ng sinabi niya na hindi naman pala totoo. Elena? Alam mo ba kung ano pang pinakamasakit? Yung hindi man lang siya nagpaalam. Hindi siya nag-iwan kahit sulat man lang. Ganun ako kawalang halaga para sa kanya. Bata ka pa. Kakagraduate mo pa lang ng high school. Dapat ang iniisip mo ngayon ay kung paano ka matatapos ng kolehiyo. Madaling sabihin para sa'yo kasi hindi ka nasaktan. Hindi ikaw ang iniwan! Sa palagay mo ba hindi ko naranasan yan, ha? Sa palagay mo ba hindi ko alam kung gaano kasakit ang iwan? Marami na akong naranasang sakit at dahil doon, alam ko na hindi solusyon ang pagmumukmok at pag-iyak. Hindi ko alam ang gagawin ko, ate. Kung ako sa'yo, ang gagawin ko ay pupunasan ko yung luha ko, lalabas ako ng kwarto ko, at ibabaling ko ang atensyon ko sa mga importanteng bagay tulad ng pag-aaral. Hindi ko sinasabi na hindi importante si Dante. Pero ayoko nakikita kitang ganito, Elena. Marami pang lalaki dyan. Kung hindi niya kayang panindigan ng mga pangako niya, hindi siya nararapat para sa'yo. Hindi mo siya kailangan. Alam ko, masakit pa yan ngayon, pero makakalimutan mo din siya sa katagalan. I want you to stay, never go. Sigurado ka na ba dito sa desisyon mo, Elena? Ngayon ka pa nagtanong, ate. Umaandar na yung barko. May pagkakataon pa ba akong umatras? Alam nga namang tumulan ako ng barko at yung pabalik ng pier. Hmm, aray! Piloso po kayo eh. Nagtatanong lang naman ako. Baka naman kasi napipilitan ka lang, no? Eh, wala naman ako mapapala kung sa probinsya ako maghahanap ng trabaho. Hindi ako nagpakahirap mag-aral ng apat na taon sa kolehiyo para magtiis lang sa mahirap na buhay. Madami akong pangarap, no? At gusto kong matupad lahat ng Sigurado ka bang trabaho ang ipupunta mo sa Maynila at hindi ang maghanap ng taong nawawala? Ano ibig mong sabihin natin? Hindi kaya dahil kay Dante, kaya ka pupunta sa Maynila. At paano naman napasok si Dante sa usapan? Elena, ngayon pa lang sabihin mo na sa akin ang totoo. Kung si Dante lang ang ipupunta mo sa Maynila. Ano ka ba ate? Ang tagal na namin tapos ni Dante. Ayun na nga eh. Apat na taon na ang nakakalipas pero hindi ka pa din nakaka-move on. Yung totoo ate, parang kayong hindi nakaka-move on eh. Kasi halos araw-araw pinapaalala niyo sa akin si Dante kahit hindi ko na nga iniisip yung tao. Kaya pala lahat ng manliligaw mo ay tinataboy mo. Eh kasi naman ate, wala pa sa isip kong pakikipagrelasyon. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Talaga lang ha? Talagang talaga. Tsaka ate, parang awa nyo na, ang tagal na nun. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Hindi na ako bata, madami nang nagbago sa akin. Hindi na love life ang sentro ng mundo ko. Eh sigurado ka ba kapag nakita mo siya sa Maynila, hindi ka magkakandara pa pabalik sa kanya? Bakit pa ba ako tinatanong ng ganyan, ate? Bakit ba lahat ng tanong ko, hindi mo masagot ng diretsyo? Sige nga, umamin ka. Mahal mo pa ba si Dante? Hindi ko alam. Ang alam ko lang pupunta ako sa Maynila, hindi para hanapin siya, kundi para ayusin ang buhay ko. Helena. Ate, nakakalimutan mo na ba kung ano nangyari sa amin? Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan Nangako siya sa akin na kami lang dalawang para sa isa't isa. Hindi niya tinupad ang pangako niya. Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Alam ko kung anong nangyari. Nakita ko kung paano mo muntik sirain yung buhay mo. Hindi. Hindi mo alam. Hindi naman ikaw ang iniwan eh. Hindi naman ikaw yung nasaktan. Hindi basta-basta nakakalimutan yung sakit at galit ate. Ayaw ko lang maulit yung dati. Yung nangyari, ayaw ko lang makita kang umiiyak at nasasaktan. Hindi na ako babalik kay dati. Kung yun ang ikinakatakot mo, huwag kang mag-alala dahil hindi ako babalik sa kanya. Trabaho ang ipinunta ko sa Maynila. Mabuti naman at nakalimutan hindi, mo na ate. siya. Hindi ko pa siya nakakalimutan. Pero pinipilit kong ayusin ang buhay na muntik niyang sirain. Tulala la Popoy at Hasmin, si Dante ang unang lalaking minhal ko. Kapatid siya ng best friend ni Ate Karina, kaya naging magkabarkada kami nung high school. Hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa at naging boyfriend ko na siya. Pero nawala na lang siya ng parang bula. Ni hindi ko na alam kung nasan siya at kung kami pa ba. Kaya ginawa kong lahat para makamove on sa ginawa niyang pananakit sa akin. Popoy at Hasmin, makalipas ang apat na taon, nakapagtapos ako ng kolehiyo sa kursong Business Management. Sa kabutihang palad ay nagtapos ako nakasama sa top 10. Suwama ako sa ate ko para maghanap ng trabaho. Pagdating sa Maynila ay tumuloy ako sa apartment na inuupahan ni Ate Karina. Sa umpisa, nahirapan akong maghanap ng kumpanyang tatanggap sa akin dahil fresh grad ako hanggang mapadpad ako sa pabrika ng manika. Kumusta ang unang araw sa trabaho? Eto, medyo nakakapagod pero ayos lang naman. Talaga? <laughs> Naku, mabuti naman. Ibang iba talaga dito sa Maynila, no? Grabe yung traffic tapos ang ingay-ingay pa. Ang tataas ng mga building nakakalula tapos yung mga bahay dito magkakadikit. Halos tingding na lang ang pagitan. <laughs> Huwag ka nga magpahalata na probinsyana ka, no? Bakit? Totoo naman ah. Oo nga. Walang sariwang hangin dito o huni ng ibon sa umaga. Pero nandito ang pera kaya dapat masanay ka na. Oo na. Ay, bago ko makalimutan. Alam mo ba ate, ang sabi ng boss ko nung makita niya yung resume ko, overqualified daw ako sa posisyon na factory worker kasi graduate daw ako ng business management. Tapos kasali pa ako sa top 10. Kahit naman kasi sinong makakita ng resume mo, manghihinayang na factory worker lang ang ina-applyan mo. Ayun na nga. Sabi ng boss ko, kapag natutunan ko daw lahat ng mga gawain sa pabrika sa loob ng tatlong buwan, gagawin daw niya akong supervisor. Ano? <laughs> Nako, Elena, magandang balita yan. Oo nga, te. Malapit ko na matupad ang mga pangarap ko. Kaunting tiis na lang. <laughs> Oo nga. Siguradong matutuwa si nanay kapag binalita mo sa kanila yan. <laughs> Tatawag ako kay nanay mamaya. Pero bago ang lahat, kumain muna tayo ha. Dahil hindi natin matutupad ang mga pangarap na yan na gutom. <laughs> wow! Sinigang! Siyempre naman, dahil alam ko napagod ka sa paghahanap ng trabaho. Eh, pinagluto kita ng paborito mo. Salamat ate ha. Wala yon. Tara, kumain na tayo. Sino naman kaya yan? Ako na magbubukas ate. Hindi na, ako na. Kumain ka na dyan. Okay. Sandali lang! Sino yan? Karina, si Dante to. Dante? Anong ginagawa mo dito? Lasing ka ba? Balita ko nandyan daw si Elena. Pwede ko ba siya makausap? Hindi. Tigilan mo na ang kapatid ko. Ate, sino yan? Ah, wala. Sige, kumain ka lang dyan. Susunod na ako. Elena! Elena! Ano ka ba? Huwag kang mag-iskandalo. Nakakaya sa mga kapitbahay. Okay, labas mo si Elena! Ano ba? Tumigil ka na nga, Dante! Ate, ano nangyayari dyan? Elena, pumasok ka sa loob. Elena! Dante? Anong ginagawa mo dito? Masama ba ngayon na dalawin ng girlfriend ko? Unang-una sa lahat, Dante, matagal na tayong tapos. Mm. Hindi mo na ako girlfriend. Eh, naman tayo nag-break, kaya girlfriend pa rin kita. <laughs> Lasing ka lang, Dante. Umuwi ka na nga. Di ako alis dito agad di mo kinakausap ah. Hindi mo ba narinig ang kapatid ko, ha? Umuwi ka na, Dante. Uy, parang awa mo na, Elena. Kausapin mo na ako. Kaya mo na ako magpaliwanag. Bakit ba ang kulit mo? Kapag hindi ka umalis dito, ipapapulis kita. Elena! Elena, parang awa mo na. Kakausapin kita pero hindi ngayon. Bumalik ka dito kapag hindi ka nalasing. Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Bakit mo pinapabalik yung lokong yon? Siguro nga nasisiraan ako ng bait, pero ate, kailangan ko siyang makausap. Ano pa bang kailangan yung pag-usapan, Kailangan ha? kong marinig ang paliwanag niya. Kailangan kong malaman kung bakit niya nagawa sa akin yun. Tapos ano, maniniwala ka na naman sa mga kasanungalingan niya? Bigyan naman natin ng pagkakataong magpaliwanag yung tao, ate. Bakit pa? Para saan pa? Akala ko ba tapos na kayo? Akala ko ba naka-move on ka na? Akala ko ba, hindi ka magkakandarapan na bumalik sa kanya? Hindi naman ibig sabihin ito babalik ako sa kanya eh. Sa nakikita ko, yun ang pupuntahan nito. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo, Elena. Popoy at Hasmin, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon nung makita ko ulit si Dante matapos ang apat na taon. Alam kong dapat akong magalit dahil sa ginawa niya sa akin noon. Pero nang makita ko siya, ay parang natuwa ako. Hindi ko akalain na matapos ang apat na taon ay eh, magkikita pa pala kami. Nakaramdam din ako ng lungkot nang makita ko siya dahil ibang-iba na siya sa Dante na nakilala ko. Salamat dahil pumayag kang sumama sa akin. Bakit ba dito mo ko dinala? Pwede naman tayong sa bahay na lang mag-usap. Eh, masarap kasing pagkain dito eh. Eto nga pala, dinalang kita ng white roses. Di ba, paborito mo to? Hindi ako basta sumama lang sa'yo, Dante. Hindi ko kailangan ng bulaklak. Binibigyan kita ng limang minuto para magpaliwanag kung bakit mo nagawa sa akin yun. Ah, <clears throat> eh, biglaan na mga pangyayari, Elena eh. Naglaya si ate. Sumama ako kay tatay sa Maynila para tumulong sa paghahanap pero wala kaming napala. Hanggang sa nakahanap na kami ni tatay ng trabaho. Yun ang dahilan mo? Biglaan ang mga pangyayari? Bakit? Bakit hindi ka man lang tumawag? Hindi ka man lang nagpaalam? Hindi mo man lang naisip kung anong mararamdaman ko? Hmm. Patawanan mo na ako, Elena. Elena. Noong nalaman ko kasi na nag-aaral ka ng kolehiyo, naisip ko na mas mabuti na rin yun dahil mas mapapabuti yung buhay mo. Kaya ano? Iniwan mo na lang ako sa ere, ganun? Eh, eh ano? Akala ko ba nangako tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari tayong dalawa lang? Nangako ka sa akin na sabay tayo magkukulehiyo at maghahanap ng trabaho sa Maynila. Ano nangyari sa pangakong yun? Eh, eh, hindi mo naiintindihan eh. Sobrang gulo ng buhay ko noon, Elena. Ako ba tinanong mo kung ano nangyari sa akin nung umalis ka? Eh, Elena... Gabi-gabi akong umiiyak. Tinatanong ang sarili ko kung ano bang mali sa akin. Bakit ka basta na lang umalis at iniwan ako? kaya nga nandito na ako ngayon eh. Bigyan mo ako ng pagkakataon ulit para itama yung mga pagkakamali ko. Hindi ko alam kung paano ako magtitiwala uli sa'yo dati. <sighs> Handa akong patunayan sa'yo na seryoso ako. Isang pagkakataon, Dante. Isang pagkakataon na lang. <sighs> Salamat, Elena. Sisiguraduhin ko hindi ka magsisisi. Uy, sandali. May nagtext ata sa akin. Ah, eh, yun pala yung mga kaibigan ko. Nagyayaya ng inuman. Gusto mo bang sumama para may pakilala na rin kita sa kanila? Ipapakilala mo ako sa mga kaibigan mo? Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, seryoso ako, di ba? Pero hindi naman ako umiinom. Eh, my first time naman para sa lahat ng bagay. Tsaka, nandun naman ako. Hindi kita pababayaan. Okay. Tara. Ah, ah Dante, ano yung nasa bulsa mo? Alin? To? Sigarilyo? Naninigarilyo ka na? Oo, oh, matagal na. Hayaan mo, medyo babawasan kong pagsisigarilyo para sa'yo. Saan ka nang galing? Ate. Ah, uh, kasama ko si Dante. Ganun na lang yun, Elena? Ate, intindihin mo naman ako. Yun na nga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ka na niyang iwan noon. Ginamitan ka lang ng matatamis na salita, bumigay ka na? Ate, nangako naman siyang babawi siya sa mga kakulangan niya. Yan! Naniwala ka na naman sa mga pangako niya. Binigyan ko lang naman siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya. Tapos ano? Kapag niloko ka na naman, kapag iniwan ka ulit, iiyak-iyak ka na naman. Palibasa hindi ka nagmamahal eh, kaya hindi mo ko naiintindihan. Mahal ko siya ate. Kailangan niya ako't kailangan ko siya. Nasaan na yung sinabi mong hindi ka magkakandrapang pabalik kay Dante ha, Elena? Wala akong pakialam kung kainin ko man ang lahat ng sinabi ko nun. Buhay ko to at gagawin ko ang gusto ko. Anong sinabi mo? Oo, tamang narinig mo. Hindi ko kailangan ng approval mo sa mga desisyon ko. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Eto? Eto bang pinaglalaban mo? Anong sinabi mo sa kapatid ko? Anong ipinangako mo kay Elena? Tanggapin mo na kasing nagmamahalan kami, Karina. Ate, mahal ko si Dante at hindi mo ako mapipigil ang makasama siya. Ganon. Sige, magsama kayong dalawa. Huwag na huwag kang babalik dito nang umiiyak. Ate naman. Oh, eh, dalhin mo na lahat ng gamit mo. Sumama ka na kay Dante Ate. at huwag ka nang babalik dito. Kaya huwag kang magsasalita ng tapos dahil baka sa huli, kainin mo ang sinabi mo. Bakit nga ba hindi ako naniwala noon? Kinain ko nga ang lahat ng sinabi ko dahil bumalik din ako sa piling ni Dante at sinuway ko ang ate ko. Hindi ko alam, Popoy at Hasmin, pero siguro ganun talaga pag mahal mong isang tao. Kahit ano pang nagawa niya sa'yo noon, ay patatawarin mo pa rin siya. Kahit siya pa ang naging dahilan ng pagiging miserable mo, yayakapin mo pa rin siya ng mahigpit na parang walang nangyari. Popoy at Hasmin, sobrang tagal nga siguro ng apat na taon dahil marami nang nagbago sa aming dalawa. Ang tanong ngayon ay eh kung mabuti o masama ba ang dulot ng pagbabagong iyon. Hashtag Dear MOR Manika hindi ko naman kinaya yung manika. Kaya Ah. naman pala. Charing! Ah, sa pagawaan ng manika pala siya nakahanap ng trabaho no? dito sa Maynila. Pero Paano syempre hindi hahalin lang naman tulad? doon. Oh. Paano may halin tulad si Elena sa isang manika? Ah, sa ngayon hindi ko pa <laughs> masabi pero para nafi-feel ko na, nafi-feel ko na na para nag-aastang ah, manika itong si Elena dahil kapag ka gus- 'di ba ganyan sa mga manika? Ayan, ah, kung kailan mo gustong ah, laruin, Ayan, uh, pwedeng pwede mong kunin. Parang ganun at, ang at ginawa ni Dante kay ano, mm-hmm. kung kailan kay gagamitin. Elena. Diba kung kailan niya trip balikan yung antaray Dante naglalaro ng manika, ano? <laughs> Parang alam ko nang patutunguhan ng storyang ito. Wait Charing. lang, Dante? Da- Dante ang inakala ko pa naman Dante. Ikaw yung pinanonood namin. Ha? Ayan. Na isa sa mga action star noon. Ayan. Ha? Nung, uh, nung... <laughs> Ito ba yung, ayan, ayan. Mga alaka. 70s. Ito ba yung tumatalon siya sa mataas na ano, di ba? <laughs> na bridge, Dante Barona. Dante Barona. Si Correct. Commander Lawin. Ayan. Ito, Dante Barona. Dante ba ang pangalan o Dana? Charing. <laughs> Etos. Pero anyway, ano, mm. ay nakakaloka naman to si Ate Elena. No? Talagang, uh, dyan talaga nakikita kung gaano talaga ka-powerful ang pagmamahal sa susuwayin mo pati yung ate mo. Uh-huh. Pero ako hindi ko napusuan yung pagbabalik dyan ni Dante ha. Ano to? Apat na taon ka nawala, tapos biglang maglalasing-lasingan ka, bigla bigla kang kakatok ng bongga-bongga sa pintuan nung Mm, dating jowa mo. Tapos, eh, diba? nung umalis ka in the first place, eh wala ka namang sabi-sabi. Correct. At saka ang kapal ng mukha mo, bigla mong sasabihin na, <laughs> ah, bakit di naman tayo nag-break Di ka? Ah? nag At ang nakakaloka dito kay Ate Elena, <laughs> Ate Elena, ang dali mong na-auto, girl. Mhm. Eh, hindi eh, eh. Diba? Sa tingin ko naman, eh talaga nagmamahal naman talaga itong ah, si Elena. Posible kayang mahalin mo yon Popoy. Apat na taon kang Oo. iniwan. Mahal Sa- mo pa rin hanggang ngayon. Yun nga Hasmin eh, kasi dun sa apat na taon na yun, hindi pa rin naman siya, ah, ano, hindi pa rin naman siya nakaka-move on. Ayan, Oo. parang ah, naging miserable nga, di ba? Kasi yung, nga walang closure. Niya, walang closure, Pero, naghihintay. Ngayon uh-huh. na meron kang ah, pagkakataon, eh talagang uh, kahit ako man, eh talagang asang-asa noon, eh itutuloy ko yan dahil baka ito na yung hinihintay Pero ko. Pero ako hindi, okay lang na uh, apat na taon, magkaroon tayo ng closure. Tama, hmm. karapatan ko yon 'di ba? Bilang pinangakuan mo at iniwan mo at nagmahal naman tayo, pero yung sabi mo bibigyan ko pa yung pangalawang pagkakataon. Tapos ano lang ang dahilan niya noon? Ah. Na sinama siya ng tatay niya? At uh, diba? naging uh, marami rin daw silang problema sa na si Kaso. Hello, hi- hi- hindi yon sapat na rason. Anong panahon na ngayon, kuya? Maintindihan ko sana kung kapanahonan pa yan ng 19 kopong-kopong na imposible ang mga teletelegrama. 19 ah, kopong-kopong uh, kasikatan ni Mahoma. Correct, oo. Panahon ni Mahoma. Correct, kung nakatira sa Timbuktu, di ba? <laughs> <laughs> yung mga ganyan eksena. Pero sa panahon ngayon, kuya, ang daming... Na bumaba na ang lahat ng tao mula sa bundok Correct. ng tralala. O, di ba nga? Yung iba nga, nandun na nga, nakapunta na nga ng moon, nakapunta na nga ng Mars. Mm. Lahat-lahat, di ba? Hindi ka man lang nagkaroon ng pagkakataon para makipag-communicate kay ate. Hindi ako naniniwala sa dahilan mong ano, etos barurot na yan. Ikwento mo yan sa pagong maniniwala pa. Pero pag kung ako, sabihan mo ng ganyan, mm. ay, wait titit, baka yeah. paling kita ng malala dyan, tigil-tigilan yeah. mo ko, ha? I- yan yung uh, pag-iisip mo, Hasmin, na yan, yung nagiging nagiging uh, totoo ka lang rin. Pero si Elena naman, nagiging totoo lang rin. At uh, sinusubukan ko nga siyang Tanga nga, tanga. Tanga to si Elena. Ganun talaga ka kapag ka ikaw ay nakausap, nagmamahal. Nakausap pala si restaurant, sinabihan ka lang na nahirapan din Uy, siya. excuse me, hindi lang sila nag-usap. Nilibre pa siya. Oh. Oh, oh. edi ang sweet niya. For all we know, Tapos baka sa karinderya nga lang yun, wait, hindi sa restaurant. Niyaya pa siyang ipakilala na naman sa mga kaibigan. Pero ito, di ba sabi ko, kanina nag-react ako, Asmin, ako oh. ipapakilala oh. sa kaibigan. But naging ganun na naman yung reaksyon ni ano, ni uh, Elena. Ibig sabihin, importante pa rin ako sa'yo. Willing kang, Ayan. ganyan ang iba pa mga kababaihan. Asang-asa, Diyan, pilar na pilar, uh, pil na pil. Diyan nila feel na feel na... Pagkababa, pagkamanika, nakakamanika. <laughs> Yan ang sinasabi pag... ng mga bakla eh. Hindi lang eh. pagkamanika. Eh Mika, yung bang, uy, talaga ipapakilala mo ko sa mga friends mo? Di ba sa circle of friends mo, uh, I must be special. Ganyan yung iniisip ng mga babae. Kasi Kaya nga, si Elena, ayan, hindi na naman nagdalawang isip, sige, uh, papakilala mo ako sa mga friends mo. Eh, syempre, eh, special pa rin ako sa'yo. Ayan oh. nga. Ayan na nga yung mga nakakamanikang pakiramdam na sinasabi ng mga bakla. <laughs> di ba? Kapag ninatrato silang parang babae, nakakamanika. Ang sweet, well, sweet. Diyos ko, girl, pakikilala ka lang sa mga barricades. Diba, pilar na pilar mo naman, ang, ang lambot-lambot mo na naman, feeling mo pinakuluan ka sa pressure cooker. diba? Ay, ako hindi ako madadala sa mga ganyan. Tender ka na masyado. <laughs> Oo. Nung nilagay ka, isa kang tipak ng baka, paglabas mo, naging corn beef ka na sa sobrang lambot. Nako, ako hindi ba mauuto talaga sa mga ganyan-ganyan, mga kalalakihan na ganyan. Mm. Eh, Nako. eh ganyan, ganyan si Yasmin kasi uh, pinag-iisipan nga. Pero ganyan uh, ako para sa katulad ni Elena. Dati. Oo, sa uh, mga katulad ni Elena na talaga namang uh, umaasa pa rin. Ang hirap kasi Hasmin ano eh, ang hirap pa uh, i-shut off, ang syunga, hirap syunga nga. Oo, ang hirap patahimikin at sabihan ng uh, tanga ang taong umaasa pa rin. Diyos ko Lord, at saka talaga doon pa doon ko pa lang ibabase Popoy. Doon sa rason niya bakit apat na taon hindi mm. ka man lang nagparamdam. Yan lang ganyan lang sasabihin mo sa aking rason mo. No. Diyos ko Lord, mm. ewan ko lang. Baka kung kung uh, uh, sa elementary mo sabihin maniniwala pa pero ito si Ate ang talino brainy. Mm. Top 10, oh, 'di ba? Tapos uh, nagpapaniwala sa mga ganyang eksena, nakakaloka. Yan, yeah, pero hindi lahat ng mga matatalino sa academics ah, matalino ah, pagdating sa actually, pag Actually, Hindi yung iba matalino nga i-handle ang mga libro pero hindi kayang i-handle ang kanilang mga emosyon. Ay, Yan naman ang katotohanan. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9 My Only Radio for, for life. life life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, pinaglaban ko si Dante kay Ate Karina at nag-away kami. Pinalayas niya ako at napilitan akong tumuloy kay Dante. Sa totoo lang, hindi ko alam kung malulungkot ba ako o matutuwa. Malulungkot na pinalayas ako ng ate ko o matutuwa dahil after four years, eh makakasama ko na ulit ang lalaking pinakamamahal ko. Popoy at Hasmin ang sumama ko kay Dante. Nakita ko kung gaano kalaki ang pinagbago ng boyfriend ko. May bisyo na siya. Naninigarilyo at gabi-gabing lango sa alak. Pero dahil mahal ko siya, ay umasa ako na maibabalik ko pang dating Dante. Ginawa kong lahat para bitawan niya lahat ng bisyo niya. Pero umasa lang pala ako sa wala. Dahil imbis na mabago ko siya, ay ako ang nabago niya. Nahatak niya ako sa mga bisyo niya. Dahilan para masira ang buhay ko. Yun na. O ito. Sir, sa tambakit! Dante, anong oras ba uuwi ang mga kaibigan mo? Alas 12 na. O bakit ba? Kasi eh, may pasok pa ako bukas ng maaga at hindi ako makatulog. Parang pumasok bukas. Salika, sama mo na lang kami dito. Pero tante, apat na araw na akong hindi pumapasok. Matanggal na ako sa trabaho. Eh, hindi mo naman kasi kailangan magtrabaho eh. Hindi ko pa ba nabibigay yung mga gusto mo? Pinagbabayad ba kita ng bills? Hindi naman, di ba? Hindi. Eh naman pala eh. Dante. Oh, ano na naman? May bala ka bang pakasalan ako? Kasal? <laughs> Uso ba yun? Bakit ka tumatawa? Seryoso ako. <laughs> Hindi pa ba sabat na sinusustentuhan kita? Na dito ka sa bahay ko nakatira? Na nakakasama mo ko? Siya naghahanap ka pa ng kasal? Hindi naman sa ganun, Dante. Kaya lang... Tigil-tigilan mo ng panonood mo ng mga drama dahil dyan kaya kung ano-ano yung mga naiisip mo eh. Huli ka na. Simulan mo na magtagay. Pero... Walang pero-pero. Siguro hindi mo talaga ako mahal. Pinagtsatsagaan mo lang ako dahil kailangan mo ako. Oh! Ano na namang drama to? Totoo naman, di ba? Mahal mo lang ako dahil kailangan mo ako. Tagalinis ng bahay mo, tagapagluto mo, tagalaban ng mga damit mo, para usan mo. Yan lang naman ang tingin mo sa akin, di ba? Hoy, tumigil ka na nga, Elena. Mahiya ka nga sa mga bisita ko. Nahihiya ka? Dapat lang. Kasi malalaman nila kung anong klase kang lalaki. Kahit na anong sabihin mo, Elena, walang kasal na mangyayari, ha? Paano kung sabihin ko sa'yo <laughs> na buntis ako? Oh. ano naman kadramahan to, Elena? Hindi ka naniniwala. O, ito. Pa, pa paano nangyari to? Nagtatanong ka pa? Malamang may ginagawa tayo, di ba? Dapat nga matuwa ka eh, kasi magkakaanak na tayo. Magiging tatay ka na. <laughs> Hindi pwede. Anong hindi pwede? Ipalaglag mo yan. Ano? Hindi ko kayo kayang buhayan, ha? Hindi ko pa kaya yung responsibilidad. Hindi ako papayag, Dante. Wala akong pakialam kung ayaw mo akong pakasalan pero hindi ko ipapalaglag ang anak ko. Kung gusto mong buhayin yung batang yan, umalis ka dito sa bahay ko. Bumalik ka na sa ate mo. Hindi ka pa Popoy at Hasmin, nawala sa akin ang lahat pero hindi ko yun ininda dahil kasama ko naman si Dante. Noong mga panahong yun, akala ko, makasama ko lang siya ay sapat na. Nasaktan ako nang sinabi niyang wala siyang balak na pakasalan ako. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin siya magawang iwan. Masyado ko siyang mahal noon para gawin yun. Marami na akong sinakripisyo para sukuan siya ng ganun-ganun na lang. Dahil sa pride ko ay ginawa ko ang bagay kung saan ako magaling. At yun ay ang magtiis. Akala ko kapag nalaman niyang buntis ako ay magbabago ng lahat. Maraming ang namamatay sa maling akala, Popoy at Hasmin. Naduwag ako. Natakot akong iwan niya. Natakot akong humarap sa pamilya ko at ipakita ang kahihiyang ginawa ko. Natakot ako kaya ginawa ko ang isa sa mga bagay na pinagsisisihan ko. Sinunod ko siya at pinalaglag ko ang bata. Pwede. Nasaan ako? Sa ospital. Inabutan kita sa bahay ni Dante na nagtitilirio ka na sa taas ng lagnat. At dinutugo. Umamin ka nga sa akin, Elena. Anong nangyari? Alam na ba ni Dante na nandito ako? Hindi ko alam. Wala siya sa bahay niyo. Nag-away ba kayo? Hindi na siya masyadong umuwi sa bahay. Umuwi lang siya para magbigay ng pera tapos aalis na uli. Teka, ano bang nangyari? nabuntis ka ba? Ate. <laughs> Nandito na ako. May kakampi ka na. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Inutusan ako ni Dante na ipalaglag kong anak ko ate. Hindi ako pumayag nung una. Pero tinakot niya ako na iiwanan niya ako. Natakot ako umuwi sa'yo kasi baka itakwil mo ako. Bakit ka naman namin itatakwil? Pamilya mo kami. Tandaan mo ha, na kahit anong katangahan ang gawin mo, hindi ka magagawang tiisin ng pamilya mo. Sorry, ate. Alam mo ba, sa ginawa mo, munti ka nang mamatay? Sabi ng doktor may naiwan daw na dugo sa loob ng uterus mo at na-infection na kaya, kaya ka nilalagnat. <laughs> Sorry ate, sorry. Hindi kasi ako nakinig sa'yo. Tama na. Magpahinga ka na para mabilis kang makabawi ng lakas. Tapos hindi ka nababalik sa Dante na yon. Kapag ako ay nagmahal... Sa totoo lang, Popoy at Hasmin, kahit nung mga sandaling yun ay umaasa pa rin ako na ipapakita pa rin ni Dante na kahit papaano ay mahalaga pa rin ako sa kanya. Umaasa ako na dadalaw siya sa ospital nang umiiyak at humihingi ng tawad sa akin. Umaasa ako na sa lahat ng sakripisyong ginawa ko ay maiisip niya kung gaano ko siya kamahal. Pero umasa lang ako sa wala dahil kahit anino niya, walang dumating. Bakit? Yan ang tanging tanong na nasa isip ko noon. Bakit sa kabila ng mga pinagsamahan namin, sa kabila ng mga ginawa ko, at sa kabila ng pagmamahal na binigay ko ay nagawa niya akong baliwalain. Nang makalabas ako ng ospital, sa kabila ng pagtutol ng kapatid ko ay pinuntuhan ko pa rin si Dante sa bahay niya. Gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman ang sagot sa lahat ng katanungan ko. Anong ginagawa mo? O yung pala, tamang-tama, nandito ka na. Naimpake ko na yung mga gamit mo. Nandiyan na sa isang bag. Pwede mo nang dalhin yan. <laughs> Ganun na lang yun? Hmm. Walang kumusta ka o ayos ka lang ba? Wala man lang hi o hello o long time no see? Walang sorry, hindi na nadalaw, busy ako eh. Wala kahit oh. Buhay ka pa pala pa talaga akong halaga para sa'yo. Kaya kahit na kritikal ang lagay ko sa ospital, hindi mo ako nagawang madalaw. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Minahal mo man lang ba ako? Ano bang nagawa ko sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito, Dante? Minahal naman kita. Ikaw wala. Pero yung pamilya mo meron. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Noon bang nag-aagaw buhay ang ate ko sa ospital, nagpakita man lang ba si Robert? Alam mo ba kung anong ikinamatay ng kapatid ko? Nagpalaglag siya. Napabayaan, na impeksyon. Huli na bago siya nadala sa ospital. Ang dami niyang pangarap, Elena, pero nasira lahat yun dahil kay Robert. Namatay ang kapatid ko dahil sa pinsan mo. Kinukuha ko lang kabayaran sa kung anong nawala sa amin. Ibig mo sabihin... Ibig mo sabihin, pinano mo lahat to? Pinano mong sirahin ang buhay ko? Pinano mong lahat to para parusahan ang pamilya ko sa bagay na hindi naman namin ginawa? Ginawa? Si Lori ang umalis at nagtago. Alam mo ba na halos mabaliw si Robert sa kakahanap sa kanya? Alam mo ba na gabi-gabi kumakatok si Robert sa bahay? Umiiyak, labas doon namin si Lori. Inaaway niya ang ate ko at tulad mo pinagbibintangan niya na tinatago si Lori. Nagtangkang magpakamatay si Robert kaya dinala siya ng mga tiyuhin namin dito sa Maynila. Alam mo ba yun? Hindi. Dahil nandito ka na nun sa Maynila. Kinusto ni Lori na ipalaglag ang bata, walang kinalaman si Robert doon. Lalong wala akong kinalaman sa kung anong nangyari sa kanilang dalawa. Hindi ko ginustong gawin to sa'yo. Pasensya na, Helena. Ikaw lang kasi ang pinakamalapit at pinakamadaling paikutin eh. Ah! Para yan sa pagsira mo sa buhay ko. Congratulations nagtagumpay ka. Sana maging masaya ka na. I don't wanna talk about things we've gone through though it's hurting me. Popoy at Hasmin, pakiramdam ko, isa ako sa mga manika doon sa pinagtatrabahuhan kong pabrika dati. Maingat na inayusan at pinaganda. Pagkatapos ay napunta lang sa kamay ng masamang bata. At nang pagsawa ang paglaruan, ay tinapon sa basurahan. Marumi at gutay-gutay. Ginamit niya ako. Ginawang pag-aari na pwedeng paglaruan. Saktan at itapon. Hindi ko alam kung paano magsisimula pero siguro nakatulong na din yung inamin niya sa akin ng totoo dahil ngayon, alam ko na wala siyang kwentang tao at walang puso. Alam ko na habang buhay dadalihin ng konsensya niya ang mga ginawa niya sa akin. Matapos kong ibuhos, ang balde-balding luha ay pinulot ko ang sarili ko at bumangon uli. Mahirap pero kinaya kong patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay kahit wala siya. Kaya eto na nga ako ngayon, supervisor sa pabrika ng tela habang nabalitaan ko naman na nagtrabaho si Dante sa abroad at doon nakapag-asawa siya. Ang sakit palang magmahal ng sobra. Yung isasakripisyo mo ang lahat para sa kanya, tapos malalaman mo lang na pinaglalaruan ka lang niya. Kaya sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sana may natutunan kayo sa storya ko kahit sana anong mangyari ay huwag niyong paglaruan ang damdamin ng kahit na sino. Hayaan niyong ang Panginoon na ang gumanti sa mga taong nakasakit at nagkasala sa iyo. Dito ko natatapusin ang sulat ko at maraming maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Nagmamahal at gumagalang, Elena. Hashtag Dear MOR Manika Hi, nako. Nakisama talaga ang uh, panahon natin dito sa Quezon City. Dito sa kwentong ibinahagi nga sa atin ni Elena, talaga namang napaluharin ang uh, langit dito sa may paghihiganti Hasmini, eh, may paghihiganti. Buti sana kung uh, napakalapit eh hindi kamag-anak lang pala ni Elena yung uh, pinaghihigantihan nitong si uh, Dante. Napaka napaka walang kwenta-kwenta ng dahilan ni Dante. Yun lang talaga ang uh, masasabi Dante, ko. Dante, nakakaloka ka. Umeport ka pa talaga. Diba? Pinagod mo pa ang sarili mo para lang makaganti ka dun sa kapatid mo. ba? Diba? Maiganti mo lang pala. Uh, yung yung uh, kapatid niyang babae. Correct, malaking check. Talagang umeffort ka pa ng ganyan. But anyway, o oh, sige, sabihin natin, naging uh, quits man kayong dalawa ni Ate Elena na wala naman siyang kasalanan kung tutuusin. Eh. Actually. Diba? Pero uh, may karma ka din, kuya. At yan hmm. ay dadalhin mo habang buhay sa konsensya mo. Aha. Uh-huh. Diba? Ayan, na nakapangasawa ka man, minamahal ka man ngayon. Pero sa ibang uh, paraan, eh, sabi nga, di ba ni Elena dun sa sulat niya, hayaan nyo na lang si God ang gumanti sa mga taong nakasakit na nagkasala sa inyo. Actually, oh, na- nakasulat nga yan, Vengeance is Mine. Isa yan sa mga paborito kong ano, Hasmin. Uh, ano yan, mga sitas sa uh, Bible. Oo. Vengeance is mine, said the Lord. But anyway, ito, mapunta naman tayo kay Ate Elena. O, oh, Ate Elena yan. Mm. Ayan ang sinasabi natin na nasa huli lagi ang pagsisisi. Kung sana sinunod mo ang ate mo at hindi ka nagpasaway, girl, edi sana hindi mo naranasan lahat ng bagay na yan. Hindi ka nakapag uh, palaglag, ng bata, hindi mo naranasan yung mga ganyang pananakit, ganyang uh, pagtrato at paggamit sa iyo, 'di ba? Kasi minsan, sabi nga namin, lagi ko namin sinasabi, makinig kayo doon sa mga naka, mas nakakakita, mm. 'di ba, sa labas ng relasyon. Yan. Yan ang sinasabi namin. At saka yun nga. Hindi yung puro alam mo, ipinaglalaban ninyo. Correct. At saka yun nga, Ate Elena, pasensya na for the word, pero alam mo, utu-utu ka kasi, girl. Uh-huh. Ang dali mong maloko, kaya niloko ka rin. Nakapag-take advantage sa'yo si Dante. Hindi mm-hmm. ka kasi nag-iisip. 'di ba? Napakahina mo. Pero sana sa nangyari sa yung ganyan, maging wiser ka na. Di ba? Ang, ang ah, maganda lang dito, Asmin, ano, kahit uh, papaano, eh, uh, bata pa rin si Elena nang uh, mangyari ito at uh, marami siyang uh, pagkakataon pa, marami pang panahon para baguhin yung uh, kinabukasan niya. Ito na nga ating mga hugot lines. Go, Popoy. May mga tao talagang hindi karapat dapat para sa iyong pagmamahal. Ang mahirap lang ay kailangan mo munang masaktan bago mo ito malaman. Ay, short and sweet. Totoo ba? May karugtong yan. Wala. Ah, okay, go. Yun na yun, talaga. Okay, ito naman ang hugot line ni Baby Girl. <laughs> hindi mo mapipili ang ah, hindi mo mapipilit ang ibang taong pahalagahan ka sa paraang binibigay mo o binibigyan mo rin sila ng importansya. Pero ang magagawa mo ay ang mahalin at alagaan ang sarili mo at huwag isisi sa iba ang kahihinatnan ng buhay mo. Bukas bukas po yung continuation Uh-oh. Ah, uh, ah, ah. kinulang lang sa oras si- ngayon. si- sequel po <laughs> ito. Five days. Charing kami. <laughs> Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.